In die tijd het die Heere vir my gesê, kap vir jou twee kliptafels soos die eerstes en klim op die berg na my toe, maak vir jou ook een ark van hout. En ik zal op die tafel schrijven die woorden wat op die eerste tafels was, wat jy verbreisel het, en je moet dit in die ark sit. Toe het ek een ark van Acacia uitgemaak en twee kliptafels soos die eerstes gekap en op die berg geklim met die twee tafels in my hand. En hy het op die tafels, volgens die eerste skrif, die tien woorden geschreven wat die Heere op die dag van die vergadering bij die berg uit die vier met jullie gesprek het, en die Heere het dit aan mij gegee. En ik het omgedraai en van die berg afgeklim en die tafels in die ark gezet wat ik gemaakt het, en dit was daar, soos die Heere my beveel het. En die kinders van Israël het van die, een rood pen, jy ook aan weggetrek na Moos, ratu. Daar het al, rondgesterwe, en daar is hy begrawe, en sy sien Elisar het die priesteramp in sy plek bedien. Daarvan dan het hulle weggetrek na Gutgot, en van Gutgot na Joodpad, een land van waterstrome. In die tijd het die Heere die stam van Levi afgezonder om die verbondsark van die Heere te dra, om voor die aangezicht van die Heere in sy dienst te staan en in zijn naam te zien tot vandaag toe. Daarom het Levi geen deel of erfenis saam met sy broers nie, die Heere is sy erfdeel, soos die Heere jou God hom beloof het. En, Kaal het op die berg gestaan soos die vorige dag, 40 dagen en 40 nachten lang, en die Heere het hy ook die keer verloor, die Heere wou jou niet in die verderf stort nie. Maar die Heere het voor mij gesê, staan op, gaan heen om voor die volk uit verder te trekken dat hulle kan inkom in die land in besit neem wat ek aan hulle vaders met die eed beloof het om aan hulle te gee. En nou, Israel, wat is die Heere jou God van jou als net om die Heere jou God te vrees, en als sy weet te wandel en om lief te hee en die Heere jou God te dien met jou hele hart en met jou hele ziel, om te hou die geboeien van die Heere en sy inzettinge wat ik jou vandaag beveel, dat dit met jou goed kan gaan. Kijk, aan die Heere jou God behoor die hemel, ook die hoogste hemel, die aarde en alles wat daarin is. Maar net aan jou vaders het die Heere welgevallig gehad om hulle lief te hee, en hy het jylle, hulle nageslag mele, uit al die volken uitverkies, soos dit vandaag is. Besnij dan die vooruit van jelle hart en verhaard jelle nek niet verder nie. Want die Heere jelle God is die God van die goede en die Heere van die Heere, die grote, machtige en geduchte God wat die persoon niet aansien en geen geskenk aanneem nie, wat reg verskaf aan die wees en die wediwee, en die vreemdeling liefhet, zodat hij hom brood en kleren geeft. Daarom moet jullie die vreemdeling lief hee, want jullie was vreemdelingen in Egypte land. Die Heere je God moet jy vrees, moet jy dien en moet jy aanhang en by sy naam zweer. Hij is jou lof, en hij is een God wat hierdie groot en vreselijke dingen wat jou gezien het, aan jou gedoen het. 70 siele sterk het jou vaders na Egypte afgetrek, maar nou het die Heere jou God jou gemaakt, soos die sterre van die hemel in menigte.